Hajz znači menstruacija, nifas postporodni period. Prva stvar, islamski učenjaci, znači svih mezheba, žestoko, žestoko, znači poglavlje hajza i nifasa je jedno od najtežih poglavlja. A ono u osnovi je lagano. Pa imate, razilaze se i govori kada žena tek može dobiti hajzu. Jer je veoma bitno odrediti ako mi kažemo na osnovu dokaza, ako ima, Žena ne može prije desete godine dobiti hajz. Žena dobila u devetoj godini krvarinje, mi kažemo ne, ne, ništa se to ne broji, klanja i posti. Što znači ako postavimo granicu, sve što je ispod granice ne broji se. Isto tako, do kada žena može imati hajz? To su sve učinjaci govorili. Pa neki kažu ne može dobiti hajz prije 9, neki prije 10, neki kažu nakon 50 ne može dobiti više hajz, neki kažu nakon 45, nakon 60. A sve to jednostavno su njihov ičtihad želja da nam približe vjeru, ali to nema dokaza. Zato mi kažemo, onog momenta kada žena dobije krv, koja odgovara krvi hajza i nifasa, ona je, znači, dobila hajz. Ne gledajući na godine, ovo je veoma bitno zapamtiti, neka žena može dobiti hajz u devetoj godini, neka u desetoj, neka u trinaestoj. I mi, zašto da kažemo u trinaestoj, šta će ona koja je dobila prije toga? Znači, kažemo, dobijanje hajda ili menstruacije i njegovo prestajanje nije vezano vremenski, nije ograničeno vremenski. Ovu rečenicu zapamtite i zapišite. Početak hajza i njegovo prestajanje u smislu prestajanje godišnji dob kad, kad žena prije napuni 50 godina 60 nije ograničeno vremenski. Što znači? Žena neka može u 50. godini dobiti hajz a neka nakon 40. godine dobije klimaks i više nema. Znači vraća se pitanje na svaku ženu pojedinačno. Onog momenta kada žena dobije krv koja odgovara po svojstvima krvlju hajza, znači ona je uzima propise toga. Isto tako pitanje koliko dugo može trajati hajd. Mjesečnica. Ako ograničimo, primjer radi kažemo, hajz može trajati sedam dana. Što znači ako bi žena krvarila osmi dan, kažemo sedmi dan, nakon sedmog dana moraš se kupati. Krvarim još, ne interesuje, jer smo postavili granicu. I svi mezevi su postavili granice. Koliko minimalno može trajati? Dan. Što znači ako krvarni bude pola dana, ne broji se. I to nije tačno. Ne postoji granica ni za najkraći period ni hajza, ni, hajza, ni najduži. Može kod neke žene menstruacija biti pola dana. Kod neke može biti sat, većina žena imaju šest ili sedam dana, ali kod neki može biti deset dana. Zato kažemo opet, onog momenta kada žena dobije krv koja odgovara svojstvima hajza, ona je u hajzu. Kod neki će trajati mjese, eh, eh, dan, kod neki tri dana, kod neki pet, kod neki sedam dana. Znači nema ograničenja. Ovo su četiri veoma bitna pitanja. Godišnja dob, ne možemo ograničiti dob kada će žena dobiti, da bi time ograničili. Normalno, kada bi se to u širijetu postalo, to bi mnogo riješilo problema nekih. Ako bi rekli devet godina, sve što je prije devet krvarenja ne broji se. Ali ne može, ne postoji dokaz. Isto tako, zadnje godine kada žena može prestati dobijati, nije ograničeno. Pitanje se vraća na svaku ženu. Koliko može trajati eh, hajz? Znači, nije ograničeno. Onog momenta kada krv dođe, uzima propise hajza. To je veoma bitno za zapamtiti. Nakon toga dolazimo do pitanja šta žena ne smije činiti u periodu mjesečnici. To je najbitniji dio ovog poglavlja. Prva stvar jeste ne smije klanjati i postiti. Po konsenzusu islamskih učenjaka žena ne smije u periodu hajza i nifasa klanjati i postiti. Iz toga vidimo grešku onih žena koje jednostavno toliko voli islam i zaista ima takvih žena koje toliko voli islam i žena dobije hajz, ajde da kažemo, nakon što je zapostila u 9 sati dobije hajz, kaže žao mi ja ću postiti do kraja dana. Žena koja to radi ona je učinila haram. To što ti voliš islam to je ekstra, ali islam mora se praktikovati onako kako je onaj naređeno. Znači da, jest velika ljubav, ja znam da ima tako žena, ali taj dan prvo je neispravan. Moraš ga napustiti i čak šta više žena koja to radi uradila je haram. Isto tako žena koja bi svjesno klanjala namaz kao žao mi propusti namaz. Nema žao mi propustiti. Tebi je Allah stvorio te tako, stvorio te da jednom mjesečno dobivaš znači, menstruaciju i ne treba da, te, da ti je žao propustiti namaz. Znači, braću moja draga, po konsenzusu učenjaka ženi u periodu mjesečnice i nifasa je zabranjeno postiti i zabranjeno klanjati. To je generalan propis. S tim što kada se očisti, razlikuju se ove dvije, ova dva ibadeta u pogledu znači nadoknađivanja. Nama se po konsenzusu čemanjaka ne nadoknađuje post ako je žena u tom periodu bila u periodu Ramazana i bila od onih žena koje trebaju postiti, na, e, će napostiti. Znači, Namaz ne treba naklanjavati po konsenzusu učenjaka, a post, ako je njen, znači taj period mjesečnice bio u mjesecu Ramazanu, treba post da naposti. Znači rekli smo prvo ne smije klanjati, ne smije postiti. Ako bi to radila, niti je isprava, namaz, niti ispravan post i uradila je nešto što je zabranjeno vjerom. To je jedna stvar. Druga stvar, post i namaz su tu u istom propisu, ali u pogledu naklanjavanja se razlikuju žena će, na, e, žena će napostiti post koji je propustila u periodu mjesečnici, a namaz neće naklanjavati. Dobro. Imate one opcije, u svakom slučaju, znači, samo na koje morate zapisivati. Žena da dobije mjesečnicu samo 5 minuta prije zalaska sunca, njen post je pokvaren. I ne treba da joj je žao. Normalno insanu je to žao u smislu prošlo, ali to je Allahova odredba. njim post dana je pokvaren, treba da naposti taj dan, a nije u kom slučaju, jer je to nešto što je Allah stvorio tako. Zato Boži poslanik kada je ušao kod Aiši, kad su bili na hađu, jedan hađ je Boži poslanik obavio i on ušao kod Aiši, a Iša radijallahu anha dobila hajz. I plakala. Zato što će taj, znači, ta stvar će ispriječiti od odlaska kod kjabi, od, od, od, od nekih ibadita. Kaže Allah poslanik, zašto plaćeš zbog onoga što je Allah, uzvišen je Allah propisao svim potomcima ženskom, znači onaj dijela Adem alih selam. Svim ženama je propisan hajz. I znači tu je stvar, zato nekad žene, ono ide Ramazan, piju tablete kako bi onaj izbjegle onaj mjesečnicu. To nije ispravno. Prvo nije ispravno u smislu zato što ti tablete šteti. Govorit ćemo o tom ako, ako mognemo inšalo govoriti, zadnji ćemo inšalo, zadnju nedjelju ćemo samo govoriti o savremenim pitanjima vezana za mnoga poglavlja. A s druge strane isto to je Allahova odredba. Allahova odredba je da žena dobija mjesec, u mjesec dana jednom, znači, onaj hajd, menstruaciju i završena stvar. Znači, rekli smo, žena ako bi dobila 5 minuta prije zalaska sunca, ali zna da još nije zašlo sunce, taj dan je pokvaren i morat će ga napostiti. Druga stvar koju žena ne smije raditi u periodu mjesečnici hajza, također nifasa, jeste tavafiti oko kjabi. To je taj hadisa iše kada je Boži poslanik i došao i pa je rekao if ali ma jef'alul radi sve što radi hađije. Osim nemoj ići dole tavafto oko Kjavi. Idi na arefat, idi na minu, idi bacaj kamenčiće, džemreta, sve živo obavljaj, samo nemoj ići kod kjabi, tavaf činiti, onaj, kako se zove, tu je zabranjeno. treća stvar jeste da je zabranjeno spolno općiti sa ženom u periodu mjesečnici. To je treća stvar. Zabranjeno spolno općiti sa ženom u periodu mjesečnici. Prošli put smo se dotakli jednog pitanja nako onaj koji nije loše da opet spominemo, a to je kada postaje dozvoljeno čovjeku spolno opći sa ženom, da li kada se žena okupa ili kada prestane krvarinje. Ispravno inšala da je obaveza da se žena okupa. Žena koja ima mjesečnicu vidi da je mjesečnica prestala. Može li muž sa njom spavati? Ne, dok se ne okupa. Iako ima znači učenjaka od kojih je i Hanefijska pravna škola koji kažu žena onaj nije obavez da se okupa, ali inšala ispravno je da je treba da se okupa. Da, da, se okupa s nijetom uklanjanja pravne onaj nečistoći. E sad ovdje, ako smo rekli zabranjeno je sa ženom spolno općiti, šta je dozvoljeno činiti sa njom? Dozvoljeno je se naslađivati sa ženom i njenim tijelom na bilo koji način osim spolnog akta. Samo spolni akt. Sve mimo toga je dozvoljeno ja vam neću pričat, tumači šta to znači sve ostalo. Kome nije jasno, nek pita na pauzi. U svakom slučaju znači jer Boži poslanik kaže činite sve, naslađujte se kako hoćete sa svojim ženama, osim spolnog odnosa. To su neki ugrubo propisi, a sad ima propis šta ako je čovjek mlad, ako je stariji čovjek, ako se boji, možda će u toku onaj mjesečnici, ako se bude plaho vrtio oko ženi, možda će u letu upside i tako dalje. Može se u letu upside, čak imate hadisa oko čije vjerodostojnosti postoji razilaženje šta je grijeh ili šta je iskup za čovjeka koji spolno opći sa ženom. Ja sam prošao koliko hoćete fetava gdje čovjek kaže, došlo mi do ovdje, Žena, ima žena, pobjegni, sakri si za vrata, on sjekiru razvali vrata i tamo ženu upati. To posto. Ne, ovo nisu bajke nikakve. E sad pitanje, da li postoji iskup? I ima hadisa oko čije vjerodostojnosti postoji jako razilaženje. Uglavnom ne bi da vas sad tu pa će misli da je to tolerantno. Ima i tri mezeba kažu nema iskupa nikakvog. Dok ima, znači Ambelijski pravi mjesec kaže da ima iskup pola zlatnika ili zlatnik, znači shodno u kojem periodu je čovjek spolno općio sa ženom, sodno hadisima, jer se propis vraća na vjerodostojnost hadisa. Oni koji kažu da je hadis vjerodostojan kažu ima iskup. Oni koji kažu hadis nije vjerodostojan kažu nema iskup, ali čovjek je počinio grijeh. Jer Allah Đelešanu je zabranio oko toga da li je počinio grijeh, nema razilaženja. Znači da neko ne bi pogrešno shvatio. Spolno općiti sa ženom u periodu mjesečnice je grijeh oko kojeg nema razilaženja ili grijeh. Pitanje samo jeste ko počini taj grijeh, ima li nešto što mora se iskupit, platit ili nema. A da je to grijeh i da se on od toga mora pokajati, to je znači pitanje po konsenzusu. Nadam se da ste me shvatili. Nakon toga, rekli znači u periodu e, mjesečnice sve je dopušteno osim spodnog akta. Također, nije dozvoljno ženi dati razvod u periodu mjesečnici. Imate vjerodostan hadis u Buhari i Muslimu da je Boži poslanik kada je da Abdullah ibn Omer razveo svoju ženu u periodu mjesečnici i naljutio se puno pa mu je naredio da vrati svoju ženu. Imate nije to puno za vas nešto bitno, ali kako prepoznati da je žena završila mjesečnicu? Ima i dva načina. Znači, neodređeni broj žena kada završi krvarenje, nakon krvarenja iziđe bijela sluz, takozvani bijeli istjedak I te žene čekaju taj bijeli istjedak i tada se idu kupat. Drugi dio žena, jednostavno po prirodi su tako stvorene, nemaju taj bijeli istjedak već jednostavno prepoznaju završetak hajza ili nifasa, po prestanku krvi. Tek, znači, po prestanku isticanja krvi. Onog momenta kada prestane krv, i to sigurno prestane krv, a žene to znaju kako se provjerava, onaj, onda se žena kupa. To je nešto, braćo moja draga, kratko rezimirano za ono što nama treba ovdje u ovom poglavlju o hajzu i nifasu, znači vremenska ograničenja hajza i nifasa, šta žena ne smije činiti u, u hajzu i nifasu, šta je dozvoljno činiti sa ženom u, u tom periodu i to su inšala neka, ajde da kažemo, najosnovnija pitanja vezana za ovu tematiku.